umuntu umwe yaraye yishwe atemaguwe n'imipanga n'abantu batamenyekanye ni ku mutumba rugeregere muri komine rugomba intara ya cibitoke iyo yishwe akaba yikweka ko kuba ari umurozi abajejwe intwaro bati amatohoza adayatanguye abahurikiye mu idini rya isilamu mu burundi bifadikanije n'abandi bo ku isi yose mu guhimbaza umunsi mukuru w'intama kuri uyu wa kabiri ubuserukira by'imfatakibanza umuryango w'isilamu mu burundi komibu aratubwira muri ano makuru insiguro y'uwo munsi haravugwa ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu ku masitasiyo ya mwamwe hano mu gisagara cya bujumbura aho bagenzi bacu baciye baratubwira uko babisanze tubafitiye na bucana yandi y'amagara y'abantu bifatikanije n'abandi bo ku isi mu guhimbaza umunsi mukuru w'intama kuri wa kabiri userukira by'imfatakibanza umuryango w'Islamu mu Burundi Komibu asigura ko uwo musi mukuru usigura kwiyegereza Imana kubemera Idi Rajab Kabano agatera kamo abashoboye kubaga igitungwa gusangira n'abatabishoboye mu guhimbaza uwo musi mukuru waserukira ku mibu by'imfatakibanza hamenyesha ko mu kwezi kuza k'umunani userukira bwegu uwo muryango azoba yatowe tumukurikire amajwi akaba yegeranijwe na Moise Santiago. utwibutsa aho intumwa y'imana Ibrahim yagomba itange ko umwana wiwe Ismail imutange ko ikimazi ku itegeko ry'imana kuri uyu munsi rero abayisilamu baramutse bahimbaza uwo mugigwa uhambaye ku bemera kuko ni umugigwa imana yategetse abemera bose kubahiriza akaba ari cyo gituma rero mubona abayisilamu kuri uno munsi bazindukanya kamwemwe bagashika ku bibanza aho basengera imana igikorwa cyo gusenga imana giheze baca baja kuri uwo mugigwa umugwa wo gutsinda intungwa kubaga impene intama kubaga inka canke abifise bashobora kwironka ingamiya hanyuma rero banezerwe mu miryango yabo banezerwe hamwe n'ababanyi n'inshuti n'abagenzi mu kuninahaza uwo mugigwa waranguwe n'intumwa y'Imana Ibrahim hama imana igatako ikadutegeka yuko natwe tububahiriza kubw'ibyo rero turahamagariye abayisilamu bashobora kubaga uno munsi gufasha abo bafise amikoro make abo bose ni ukuri ubisilamu bugira buti abo ni mu barabe byiza kuri uno munsi nibyo harabaye akagorane gatoya nivaho ari gatoya kuko ntikabuza ko ibikorwa bibandanya haciye hafata ingingo zihuta kugira ngo umuryango w'abayisilamu uronke uwurongora byifata kibanza harashingwa ko inama nkuru y'abashehe bo mu Burundi ko ariyo yorongora ikiringo mfata kibanza gushika hatowe mufti bwegu icyo naco ni igikorwa turiko turategura twibaza ko nko mu kwezi kuza k'umunani imana itugiye imbere bizokunda yuko umukuru w'abayisilamu mushasha bwegu ariwe mufti atogwa hisunzwe amategeko turi turiko turaringaniza neza mu bijyanye n'ubutare n'agataka byari bunekeje ko leta y'uburundi ataco yariko irunguka mu bikorwa by'amashyirahamwe y'ubutare yahagaritswe ariko ashikiriza ibyaranguwe mu bushyiranganji bw'amazi meza amasoko ntangangubu n'ubutare Ibrahim wize yibutsa ko ayo mashyirahamwe atafuswe ariko ko atemeye atemeye kugabura inyungu ku buryo bushimishije na leta azohagarikwa burundu ahamagagwe ayandi tumukurikire mu ntumbero twaba twarihaye kwari ugukomeza no guteza imbere igisata cy'ubutare n'amakariyeri hanyuma no kubandanya kandi dutunganya muri icyo gisata kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi kihakuremo naho cyo novuga umwimbu nayo mpamvu twafashe n'izindi ngingo muri icyo gisata cyo guhagarika amashyirahamwe yaronkejwe uburenganzira bwo kugira yimbe ubwo butare twabatse ariko twarabahagaritse kugira ngo turabe ukuntu twobitunganya ku buryo twese tubikuramo akarusho haba leta y'u Burundi rironkemo akarusho haba n'uwo mwene gihugu canke iryo shirahamwe naryo rironkemo akarusho babyumve neza ntabwo twagiye kubaka ngo duhereze abandi ni kugira ngo twese tubikuremo akarusho kuko uravye ko byari bisanzwe bitunganyijwe urabona neza ko atakarusho leta y'u Burundi igihugu cyacu cy'u Burundi kibikuramwo dusanze batemeye ko gahura ku buryo bushimishije tuzohagarika benshi gihe duhamagara abandi abari baza gukora iyo mirimo Jean Marie ngenda kumana amasanzwe rero ntibadutelefona ngo bamwishe twebwe tugora kumenya abamwishe icyo baba bamwagirije abo ni bamwe mu babanyi b'umuhisi Amiel Bikorimana umutama w'imyaka mirongo itanu wo ku mutumba rugeregere turi muri komine rugombo intara ya Kibitoke yaraye yishwe atemagujwe imipanga n'abantu batamenyekanye uno mukenyezi aratubwira ukugene urupfu rwiwe rwagenze bamwe mu babanyi buwo yarayagandaguwe bavuga ko uwo muhisi yarabanye neza n'abantu nubwo hari bamwe bamwagiriza ko ari umurozi twebwe tugora kumenya abamwishe icyo baba bamwagirije kuko ataco kirekire twari dusanzwe tumuzi ko niyo mpamvu byo tugora kumenya icyo bisunze kugira ngo bamuzimanganye ubuzima bwiwe basaba inzego zibijejwe gutanguza amatohoza kugira abakoze ubwo bubisha bamenyekane twosaba ko hoba kuba amatohoza hama twebwe abanyagihugu tukamenya ikosa canke intumbero yatumye ubuzima bw'umuntu buzimanganya kuri ivyo musitanteri wa komine rugombo amenyesha ko bazabatanguje amatohoza kugira abaraye bagandaguye Amiel Bikorimana bamenyekane Gilbert Manirakiza agatera kamo abarongoye kuvavanura n'ingeso yo kwizera ibintazi nico twiye gukora nko gusabene igihugu bakaguma bari mu bumwe hama ikihuta ariko no gukora amatohoza kugira ngo hashobore kumenyekana abakoze ububisha ico dushimikira ko guhanura bene gihugu twabwira ko ibintu twageranye uburozi ari ikintu kibi cyane kuko aba ari ibintu byo kwikekana gusa rero umuntu ashobora kuvuga ngo runaka babuje kwerebeza kuko ntabwo baba bamufatanye ariko nibaza ko eh, iyo hapfuye umuntu icyo dukora ni ukuguma hafi bene gihugu tunabahanura kugira ngo ibintu byo gutorana uburozi babireke kuko ari ibintu usanga biriko birasambura ikibana mu nama y'umutekano yagirishijwe na buramatari w'intara ya Cibitoke mu ndwi iheze abarongoye amakomine atandukanye agize intara ya Cibitoke bari bamenyesheje ko abantu cumi na batanu ko bamaze kwicwa bagirizwa uburozi mukozi uwo yarayagandaguwe akaba abaye ugira cumi na gatandatu yishwe yagirizwa ibintazi sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro saa zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu ni n'amakuru twabateguriye arabandanya mu bijyanye n'ubudandaji hadabu riri hagati y'amafaranga mu mirongo itanu n'ibihumbi amajana atanu nicyo gihano kizohabwa umuranguzi cyangwa umudandaza w'ibinyobwa bya Brarudi atubahirije ibiciro byashyizweho na leta eh, kuri ibyo bidandazwa byashyikirijwe kuri uyu wa kabiri na Remy Kishahayo buramatari w'intara ya Kayanza mu nama yagiranye n'iyo migwi yose kugira ngo higwe ingene ibyo biciro byo kubahirizwa bamwe mu baranguza ibyo binyobwa bakavuga ko hariho hari gihe babibura bakajya kubirangurira mu zindi ntara himicisha hayo abasaba eh, kubimenyesha bagira intwaro kugira ngo nabo bafashe mu gihe bya byaheze eh, bashobore kubaronsa ibindi ni nk'urutaza mugenzi wacu patrick nsengiyumva nk'uko byashikirijwe na bamwe muri abo baranguzi ndetse n'abadandaza b'ibinyobwa vya brarudi bari bitavye iyo nama ngo sagaseseshwa rumuri kuba muri iyi minsi hibonekeza ubukene budasanzwe bw'ivyo binyobwa ivyo babishikirije iyo nama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri na buramatari w'intara ya Kayanza aremicisha hayo ku badandaza banini banini baranguza ibidandazwa nk'ibinyobwa vya brasserie isima ya buseko hamwe n'isukari kugira ngo kubw'iyo ndongozi bigire hamwe ingene ibiciro vy'ivyo bidandazwa vyo kubahirizwa ku bijanye n'ibinyobwa bihingurwa n'ihinguriro Braludi uwarongoye intara ya kanza canke Patrick Parfait Magoya ajejwe ubudandaji muri Brarudi mu ntara ya Kayanza bose baremeranye n'abadandaza ko hari ubukene bw'ivyo binyobwa muri iyi minsi na cyane cyane ikinyobwa citwa Amstel nini santiritiro 72 ariko nubwo biruko wajejwe ubudandaji muri Brarudi mu ntara ya Kayanza asaba baba baranguzi b'ivyo binyobwa canke se ababidandaza kubahirizana ntaryo ibiciro vyashizweho na leta ngo uko na cane cane ko buri muranguzi canke umudandaza w'ivyo binyobwa ibiciro vy'ivyo bidandazwa bimanitse aho akorera bamwe mu baranguzi ivyo binyobwa bavuga ko ivyo binyobwa bakobwa baba bahawe hari aho bibaherana bakajya kubirondera mu zindi ntara ibyo nabyo ngo bikabatwara uburyo butari buke bwo kubishikana ku madepo yabo ibituma nabo baca baduza igiciro ariko ibyo ntibavyemeranya na Remicisha hayobora amatari w'intara ya Kayanza uwo mutegetsi yabamenyesheje ko abakora ibyo ari abashaka kunguka umurengera ngo uko buri ntara imwe imwe yose ifise igitigiri cy’ibinyobwa iba yandikiwe guhabwa bivanye n’ababyihereza nayo kumuranguzi canke umudandaza azofatwa tubahirije ibiciro vyashizweho na leta ihadabu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo n'ibihumbi 500 akaba ari arico gihano azohabwa nk'uko babimenyeshejwe na Remicisha hayo buramatari w'intara ya Kayanza mu Kayanza Patrick Sengimva ku radio isanganiro Tugushimire Patrick Nsengiyumva imifuko 10 y'isima mu bwoko bwa Buseko yarafashwe n'abajejwe intwaro muri commune n'intara ya Kirundo ku mudandaza basanze adandaza umufuko w'amafaranga mu mirongo itatu uyundi nawe ni uwaciwe amande y'amafaranga ibihumbi ijana ku mufuko yadugije ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi abajejwe intwaro baragabisha abo bose bihaye kuduza ibiciro uko bishakiye akamenyesha akabasaba abanyagihugu kudoma ku rutoke uwo wese azorenza ibiciro uko ashaka iyi nkuru tukaja kwigaruka ko mu makuru yacu iyo hanyuma tukivuga ibijyanye n'ubudandaji nyine igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu nikiboneka hamwe hamwe mu masitasiyo mu gisagara cya bujumbura agitanga aho bagenzi bacu baciye bakavuga ko haheze ikiringo cy'ukwezi batakironka mu gihe ari aho kiboneka bakavuga ko banose amaritiro make ariko abakenera icyo gitoro ari benshi bagasaba leta kuraba uko icyo gitoro cya mazutu kiboneka ni nk'urutoza mugenzi wacu jamari mayonga ahasanzwe hanyeshwereza igitoro ku masitasiyo twaciye ko byaboneka ko igitoro cyo mu bwoko bw'amazutu atacyariho abahakorera bakavuga ko bamwe bamaze ikiringo cy'ukwezi bataronka igitoro cy'amazutu ayo masitasiyo tuhasanze icyo gitoro kitaboneka hari nka sitasiyo na yote kampani kidakwira abagikenera abo batanga igitoro bagasaba ko leta yokora ibishoboka kugira ngo igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu kiboneke ngo kuko mu gihe batariko baradandaza bakora bahomba uruhombo ruraba mu kuko iyo umudandaza cyangwa tutarimo aradandaza ku munsi ku munsi umukiriya cyangwa amazi kwisasha ngo baronke ni uruhombo rw'umudandaza nk'abadandaza b'igitoro dusaba yuko ababijejwe bajejwe kurangura ibyo bitoro tuba hafi akabizana akabishikana ku bugega aho tuza kubikura gushikana umushoferi agiye gupakira apakira ibintu bakakironka akaza akadushikiriza tukadandaza igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu nk'uko ababidandaza bamwe bamwe bavuga bagasigura ko imiduga minini minini isanzwe izana nk'ibidandazwa ariyo ahanini igikenera mu gihe rero ngo kitabonetse hariho ibikorwa bica bihagarara arakoze jamari mayonga kuri iryo kena ry'igitoro mu kiranganji mu byajejwe harimo amasoko ntanganguvu avuga ko igitoro cyo mu bwoko bwa na esansi cyari mu gihugu cy'u Burundi Ibrahim Wizeye hasaba abatanga igitoro kubikora nkuko babyumvikanye mu nama bagiranye tumukurikire two turakurikirana itangwa ry'igitoro mboneho n'akaryo kugira ngo abatwumva bumve ko igitoro mu gihugu kirahari esansi mu gihugu irahari mazutu mu gihugu irahari ahubwo eh, hari hariho akaciyemwo abariko novuga abajejwe kuzana igitoro ngaha mu gihugu twararonse n'akaryo ko kubakoranya ejo haheze kugira ngo tumenye uko bari kubatunganya icyo gikorwa byumvikana ko abenegihugu batunganiwe bizere babone ko igitoro kiriho nayo mpamvu twabahimirije ko igitoro gishikira abenegihugu hanyuma ingorane bari bafise muri iyi minsi heze batubwiye ko zaheze byumvikana ko muri iyi minsi uyu munsi n'ejo mazutu izoshikira abenegihugu ntibahumure mazutu irahari turafise ibitoro bikwiye kandi two turabandanya gutuma ko n'ibindi hari n'ibindi biri mu nzira ibitoro birahari mu bijyanye no kumenyesha amakuru kugurura iradiyo bonesha fm ikinyamakuru ikiriho hamwe no guha uburenganzira iradiyo y'abongereza bbc ngo isubire gusaba uburenganzira bwo gukorera mu burundi ni mu byaranguwe n'ubushikiranganji mu byo bujerwe harimo kumenyesha amakuru byashyikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganji wo kumenyesha makuru ubuhinga bwo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru mu gushyikiriza iby'ubwo bushikiranganji bwaranguye muri aya mezi atatu atandatu aheze Marie Chantal Nijimbere avuga ko mu byabagoye harimo uburyo butagiye buraboneka n'inkuru tukaza kwigaruka ku makuru yacu yo hanyuma buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu guca n'ayandi y'amagara yo kuri uyu wa kabiri tuyagira ku bijyanye n'indwara y'igisukari nk'uko izina ribivuga ngo itegwa n'uko iyo sukari iba yabaye nyinshi mu mubiri muganga irakoze Laurent yanonosoye ibijyanye no kuvura iyo ndwara avuga ko iva ku bintu byinshi ukunyotegwa bidasanzwe hamwe n'ukonda ngo bikaba biri mu bimenyetso umuntu ashobora kwibonekeza ko afite iyo ndwara francine byo ku bwayo ko n'indwara umuntu ashobora kubana nayo kandi ntagire ikimugira iyo ndwara niyo bita iy'isukari mu maraso ngo harangwa isukari irenze nk'uko bisigurwa na muganga yirakoze Laurent yanonosoye ibijyanye no kuvura iyo ndwara iyo ndwara rero irangwa n'isukari rirenze mu maraso ibyo bikaba biva ku kantu two kwitwa horomone ngira mu kirundi two kwitwa nk'inkabuzo kaba kadakwiye cyangwa atakariho cyangwa asanga umubiri n'ukumva umubiri usanzwe uba isukari twama dukoresha mugabo hariyo urugero itarenga urugero rero iyo rurenze bikunzwe niho isukari itangura konona bimba by'umubiri harimo ibihimba by'imitsi waje usanga kubera tuzi ko imitsi ayigaburira ibihimba ingirakamaro byacu bituma tubaho n'ibyo bihumba bigiye birononekara uko imyaka igenda iragenda bigatuma umuntu amererwa nabi hari ibimenyetso rero biheza bigatuma umuntu yikeka ko yoba afise iyo ndwara y'igisukari muri ibyo harimo ukunyoterwa cyane ahandi naho ugasanga umuntu agenda aronda tibiro aranyoterwa cyane akagomba guma asoba buragurika cyane hari abonda hariyo rero n'abantu bacagomba kurya indya zirurenze urugero uko atahora akunda kurya ariko hariho n'ibindi bimenyetso nko kumva umenga ararushe agomba kwisinzira ko kutabona neza kumva ukuntu mucumita mu ntoki cyangwa mu maguru mu birenge umuhinga mu kuvura indwara y'igisukari avuga kandi ko abantu bafise ibiro byinshi cyane bafungura ibirenze urugero bari mu migwi ikarigwa n'iyo ndwara novuga ko atamvu nyamukuru imwe novuga yiharije yo bituma ariko hari hariyo ibintu bishobora gutuma iyo ndwara ifata umuntu iyo bihuriye hamwe bigaca bidongereza urugero umuntu yorwarira ko iyo ndwara ya diyabete harimo akaronda iyo bitwa mu kifaransa heredite hariyo utagira imimenyerezo yo imitsi kurya indya zirengera urugero hanyuma kugira ibiro birenze izo ndwara zandukira zikunze gufata umuntu nazo nyene zirashobora kumutuma zimuha risike yuko ashobora gufatwa n'iyo ndwara hariho n'imiti rero umuntu ashobora gufata nayo nyine ishobora gutuma umuntu agira risike y'uko iyo ndwara yamufata eh, harimo kunywa itabi cyangwa ku muntu kugira amastress menshi nabyo nyine birashobora gutuma umuntu yogira risike nini yo kuhaba agwara iyo ndwara ibyo bimenyetso byose bimaze kwibonekeza umuntu arasabwa gukoresha ibipimo bimwe bimwe kugira umuganga araba urugero rw'isukari yiwe mu mubiri muganga Irakoze Laurent aratubwira ibiharuro bafatira ko hariho ibipimo tumutuma bitwa glycemie ibyo bipimo rero birafise urugero isukari ku muntu asanzwe rudashobora kurengaho ariko ku muntu twikeka ko yamaze kurwara isukari dusanzwe ubwo iyo birenga indwi atariye mu gitondo ni ukuvuga maze nk'amasaha umunani adafungura tukabipima nk'inshuro zibiri dusanga birenga indwi biradufata yuko uwo muntu yoba arwaye diyabete ni nk'uko ku mwanya usanzwe ari we wese naho yaba yariye dusanzwe rugero rurenze igiharuro cumi na kimwe naho nyine turashaka kuvuga yuko umuntu yoba arwaye diyabete cyane cyane iyo dusuye tukamupima tukagundi umunsi ugira kabiri tugasanga bimeze uko nyine mu bisanzwe umuntu akomeye kenshi bikunze kuja hagati ya gatatu na gatandatu ariko iyo birenze cyangwa bikaja munsi yaho umuntu aba afise ingorane iyo ndwara y'igisukari iri mu bwoko butandukanye kandi irabana n'umuntu yamara rero ngo bimusaba guhindura inyifato zimwe zimwe mu mibereho ya minsi yose biri mu byo tuzobaganirira ko muri bucana yandi y'amagara y'abantu izokurikira na muganga irakoze Laurent yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara y'igisukari arakoze francine ndiho ku bwayo n'umutumire wiwe mbere y'uko nsozera no makuru tugaruke ku nkuru twari twababwiye yuwishwe muri komine rugombo yaba ku mutumba ruvumera n'ay'umutumba wa rugeregere akaba ariho yiciwe